для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Калі Васіля баганяў глушакоў, у ім з'явілася нешта нецярплівае, дужа як бы помслівае. Няхай бачыць, няхай усе бачаць, А галоўнае няхай яна глядзіць. Гэта жыло падганяла Васіля, гэтае дужае помслівае пачуццё. Абагнаўшы, не згінаючыся ўжо беражліва перад галлём, Роўна ўздымна седзячы, Васіль здавалася чуў на спіне позіркі ўсіх, хто сядзеў там на возе і сяротах асабліва помсліва і паўначы радасна яе позірк. І ўвесь час, калі ўжо глушакі прапалі за адным за многімі паваротамі звілістай дарогі, чуў ён іх позіркі і асабліва яе. Так увесь час падганяючы каня, порстка выехаў ён на сонечную шэрлугу, давольна адзначыў, што народу яшчэ не багата, лух яшчэ амаль пусты. Не апазніўся, нібы пахваліў ён сваю гаспадарлівую праўнасць. Калёсы ішлі паўз самы лес, паўзнадзелы, за некалькімі абыякавымі, Наблізіўся і паплыў перад вачыма дзіўна неабыякавай як бы свой чарнушкаў. І гэтых няма, — звыкла падумаў Васіль, не цешачыся і не шкадуючы. Тады, як увайшла гэта думка, вочы яго нецярпліва беглі па чарнушкавым надзеле. Неспакойна шукалі штосьці. Калі спыніліся наводдаль, Блізка ад падрослага куста высіля ў сярэдзіне зацеплялася салодкае, добра і нібы зайздрослівае пачуццё. А вось там, там было. Адразу нібы зусім нядаўняе, не пражытае яшчэ, а жыў, захваляваў незвычайны настрой той незабыўнай ночы, з якой пачалося тады самае лепшае у яго жыцці. Амаль адразу ж радасць успаміну у лес і зашчымеў у ім нядобры жаль. Васіль спахмурнеў, не так згадаў, як адчуў між той ноччу і гэтым днём сапраўдная мяжа, якой ужо не пераступіш. І як бы злавіўшы сябе на ўчынку неразумным нявартым чалавека сталага, Васіль схамянуўся і папракнуў сябе строга, знайшоў глядзець куды спашкушаць сябе чым, як жарабя, которому яшчэ рану у аглоблі. Стала ураўнаважана заявіў сам сабе: Што было, сплыло. Дык значыць, як і не было, З гэтым настроем Васіль даехаў да свайго надзелу спыніў каня, саскочыў з воза, цвёрдым гаспадарскім тонам загадаў усім: мацы, мані, володьку здымаць з воза прывезенае. Сам выняў касу, мянташку, торбу з салам, прасачыў, як маці ставіць на траву калыску для малога. Спадылба паглядзеў на маню, што стаяла побач з малым на руках і чакала, калі матка падрыхтуе пасцельку. Строга, нават жорстка сказаў сабе: Нявольны казак, Вунь, аглоблі, жонка. Не хапаючыся без адзінага лішняга руху, як чалавек, які звыкла рабіў сваю справу, ён распрух каня, ладна пазваў меншага брата, шастуючы босамі ноха нагамі ў высокай мокрай траве, з путам у руцэ павёў каняку з леску, дзе пасвілі коней. Спутаў, пусціў пасвіцца чтоб глядзеў добра, вялеў сурова ён валодзьку. Малы, пастрыжаны па вечы радкамі, у зрэбнай сарочцы і зрэбных да пояса мокрых штанах шчыра паабяцаў: « Ага, буду глядзець. Васіль той жа мернай хадой вярнуўся назад, дастаў з-пад сена лапці рудыянучы, сеў на росную траву калявоза і абуўся. Тут жа лявоза уткнуў касёў мяккую зямлю, трымаючыся моцна рукой за тупы край касы, стаў мянташыць. Памянташыўшы, надзеў мянташку на кісць рукі і выпрастаўся, як бы ацэньваючы абстаноўку, агледзеўся. На луг выязджалі, выязджалі калёсы з мужчынамі, з жанкамі, з дзецьмі. Луг на вачах усё поўніўся людзьмі, рухам, клопатам. Наводдаль Васіль вылучыў карчоў. Там вырушыліся каля воза. На сук дубка прыладжвалі калыску. Няма чаго, зноў недовольна, стрымаў сабе ён. Хмурны, сутулаваты з нерухомым упартым позіркам вачэй пад размочаным дажджом казырком, важна уціскаючы лапцямі траву, рушыў ён сумна, даражка на дзелу, дзе трэба было пачынаць касьбу. Стаўшы ў рашку, ён апусціў касу траву, набраў паветра ў грудзі і дужа шырокай з нейкай злосцю павёў касою. Мокрая бліскотная трава пакорліва і амаль нячутна легла. Дужа і нібы злосна. Васіль ішоў і ішоў на яе, упіраючыся расстаўленымі нагамі ў пакошу, пераступаючы лапаць за лапцем, вёў і вёў касою справа налево, справа налево прымушаў траву класціся ў радок адступаць усё далей і далей. Гэта ўжо быў не той зялёны хлопец, які вадзіў касою з гонарам, які раўніва сачыў за тым, дзе дзядзька чарнушка гадаў, як зіркае за ім васілём яна. Не. Зараз ішоў тут мужчына, шырокі ў плячах з дужай загарэлы шыяй з дужымі спакойнымі рукамі з дужымі ўпэўненымі нагамі ішоў звыклы ўжо да свайго нялёгкага абавязку абавязку касца звыклы да турботнага становішча гаспадара галоўнага чалавека ў хаце не хапаючыся не высельваючыся ашчадна трацячы сілу Мерным спрактыкаваным рухам вадзіў ён касою, лажыў і лажыў яе у роўны радок злева. Няма чаго. Няма чаго, як бы гаварыў ён сабе з кожным махам касы. Але калі спыніўся, распрастаўшы спіну, узяўся мянташыць, зноў мімаволі павёў вачыма на лузе, і знайшоў. Карчы таксама касілі. Стары сцяпаны гэты пачвара яўхім. А Ганна Ганна хілілася каля калыскі, што бялела под дубком. Няма чаго, хмурна падумаў Васіль. Адарваў вочы, спасцярожліва паглядзеў на сваіх, перахапіў востры матчын позірк а яна сачыла за ім. Зноў, як усё роўна пільнавала, як чытала ўсё роўна яго думкі. А маня, тоўстая, санлівая, сядзела на траве і карміла дзіця. Не выспалася, зноў падумаў ён нядобра. Сядзіць, падумаў Васіль. Сядзіць мане як цесто з дзяжы. Ён адарваў вочы, стрымліваючы прыкрасць, зірнуў на ўзлесак. Конь мірна скуп траву. Володька гаманіў пра нешта з чарнушкавым хведькам. Стораж мне, падумаў нібы, спаганяючы на володьку прыкрасць Васіль. Такі стораж, што глядзі і за канём і за ім. Ён зноў дужы і узлавана павёў касою. Стала хлюпаць вада, пачалося бліскучае куп'істае балота. Трава прыкметна горшала, вылазіла з яшчэ неглыбокай вады, купчасцілася весела на купінах. Трава не трава, а сака, касіць цяжэй і радасці мала. А ногі уціскаліся ўсё глыбей. Вада падступала да лытак да калень, абцінала ногі, ляпіла штаніны да скуры, скоры нібы набракала. Васіль не зважаў на гэта. З узлаванасцю, якая дзіўна не адыходзіла, Ён ужо прычыны яе не помніў, вёў і вёў касу. Чым далей ён так ступаў мерна, лапаць за лапцем, ты больш цела яго рукі, ногі спіна налівалася з няможнай стомай, прыемнай стомай, хмельнай, нібы пасля гарэлкі. І ён дужаўся з ею, з нейкай нават задзірастасцю, Ён быў захоплены тым рытмам, наступальнасцю яго працы, што не мах, Няхай на даўжыню лапця ён ішоў і ішоў наперад, усё наперад, аддаляўся адтуль, адкуль пачынаў, набліжаўся туды, куды павінен быў прыйсці. Што не мах, ён рушыў туды, куды павінен быў кожны мах быў, поўны простага і зразумелага сэнсу. Поўны таго абавязковага, сур'ёзнага і гаспадарскага, чым жылі і жывуць усе мужчыны, усе мужчыны сапраўдныя гаспадары і чым трэба было жыць яму. Стома ўсё навальвалася, але Васіль не наракаў, як і на камароў, што назольна вяліся, упіваліся ў твар, у шыю. Як няма балота без камароў, так і праца, ведаў ён заўсёды са стомою. І калі робіш, стома так і трэба. Інакш і быць не можа. Трохі нахіліўшыся ўпера з чырвонай шыю, на якую лезлі даўно нястрыжаны рудаватыя пасмы, з якіх цёк пот сутулаванымі плячыма, з упартым цяпер тупаватым позіркам розных вачэй аднаго празрыстага, як вада, а другога цёмнага, хмурнага, Васіль ішоў і ішоў, мах за махам, лапаць за лапцем, роўна зацята настойліва, клаў траву ў свежы акуратны радок. Ён усё даўжэў, адужваў цяжар у нагах, на спіне і ў руках. Васіль ішоў і помніў, што да канца яшчэ далёка. Нядобра ўсё гарачэй пякло сонца. Ад гэтага здавалася найбольш лезла млоснасць. Усё больш аслабляла рукі і ногигі, Рукі рабіліся ўсё менш спрытныя, каса ішла няўмела. Усё часцей пакідала кусцікі травы, якія трэба было падкопваць другім махам. Ад знямогі рукі квола дрыжалі. Ногі падгіналіся так, што хацелася сесці проста ў ваду. Але Васіль ішоў наперад. Ён надужваў кволасць, Ён адужваў сябе, Ён касіў, пакуль не знясіліўся да рэшты, пакуль ужо не змог узняць касу. Тады ён павярнуўся, грузнучы па калена, распырскаваючы гарачую ваду балота, ледь цягнучы ногі, усё сваё здранцвелае цела павалокся назад. Дашаргаў па сталамі давоза паставіў касу і, не здымаючы з рукі мянташкі, падрэзаным дрэвам паваліўся на траву. Пад'еў бы, можа, пачуў, як здалёк клапатлівая матчынная. Матка глядзела, як і тады, тры гады назад нібы на малога. Васіль не адазваўся: Паляжаць бы, Про паляжаць бы. Чуў нібы здалёк матка падгарнула пад галаву світу і ў звонкім чыстым цяньку адразу ж забыўся ён дрымотаю. Але драмаў ён нядоўга, абудзіўшыся размораны ляжаў, заплюшчыўшы вочы і нічога не думаў. Калі пад'еў, паплёўся зноў да каня, хацелася пабыць на адзіноце. Ляжаў трошкі у цяньку, і слухаў, як шапоча малады асеннік і стомлена раскідана думаў. думаў пра новую хату, ад якой прыйшлося адарвацца з-за касавіцы. І чуў пры гэтым пах свежага смалістага дрэва, Чуў, як трашчаць пад нагамі белыя трэскі і было яму шкадаванне, не кончыў, і нецярплівае жаданне кончыць бы ўзлезці скарэй і турботнасць была а не так скора удастся ўзлезці багата шчэ яшчэ чаго рабіць страха столь вокны подлога і прыплыло ў думкі што непагана бульбы дзеля цагельні на палосты вытаргаваны ў маненага бацькі і узлезла зноў згадка пра тое, як абганяў ён Ганну. А за ёй згадка пра далёкі агеньчык і ноч, і ён нахмурыўся, От жа прычапілася тая згадка і зноў загадаў сабе жорстка. Няма чаго згадваць, няма чаго. І знарок стаў цешыць сябе, што от недарэмна трапятаўся, Тры гады трапятаўся і дабіўся, можна сказаць таго, чаго хацеў. Зямля добрая ёсць. Конь надзейны, хата новая, гаспадарка не горш, як у людзей, Але як не цешыў сябе з душы не сыходзіла жывая маркота і нездавальнення. І адчуванне якосці крыўднай няскладнасці свайго жыцця. Ускрая глушаковага надзелу стаяў малады ўжо моцны дубок. Спыніліся каля дубка. Неўзабаве яўхім і сцяпан з косамі цераз плячо чоўкалі лапцямі крашку, ад якога меліся пачынаць касіць. Глушак адвёў коней, спутаў, вярнуўся і сказаў старой, каб наглядала. Ды беклагу капаю зямлю ў цень, кінуў ён. Стары глушак зірнуў на Ганну, як бы хацеў і ёй даць работу, але не прамовіў нічога, з касой падаўся да сыноў. Ганна, якая пачапіла ўжо калыску на сук, гушкала сваю малую. Малая ляжала, разгорнутая, радавалася. Моманту не магла паляжаць ціха, стрыгла ручкамі, ножкамі, муляла ружовымі губкамі, штосьці сказаць хацела. «Ну што?» Ну што? — смяялася нагінала да яе галаву Ганна. Ну што? Ну скажы, ну скажы, верочка. А знаю, хораша ты кажаш, хорашенька, і цёпленька і соненька і птушачкі цілікуюць. Цілік, цілік. А камарыкі такія нядобрыя, укусіць хочуць верачку, мы іх адгонім. Ідзіце адсюль, ідзіце адсюль, камарыкі, не чапайце верачку. І зноў Ганна смяялася і цешылася хорашенька, а матылькі лятаюць, а жучкі гудуць, гу-гу-гу, спяваюць верачцы, усе спяваюць верачцы. Агу-агу, падышла, тыцнула чорным парэпаным пальцам старая глушачыха. Паказытала верчыну грудку. Агу-агу, прамовіла як бы хвалячы. Гэта ж яўхім, ну чысты яўхім, як дзве кроплі падобны. Малая, хутка-хутка зноў застрыглала ножкамі. «Ну што?» – зноў схілілася да малой Ганна. «Рада! Ты пабегаць захацелася? Ну-ну, пабегай! Пабегай! Ух, як хутка! О, <gasps> як хутка! А я даганю! А я даганю! Даганю! Не, не магу! Верачка хутка бегае! <gasps> А во як хутка! Ніхто Верачку не дагоніць!» – гушкала малую Ганна. Хуткая Верачка – раптам схапіла ручкай нагу і нацягнула да рота. От, і я ўхім жа ўсё ўбраў у рот, радавалася старая глушачыха. Ну, куды ты, куды ты, не слухала старую, смяялася Ганна. Бе, а ножку нядобра ссаць, нядобра, ну, куды ты зноў пабегла? Забаўлялася б дурэла б Ганна з малою цэлы дзень, каб скрыпучы голас старога глушака не пазваў яе грэбці загарнула, стала спавіваць малую. Верачка не давалася, усё кутурхала спавіўку, не хацела няволі, але што ты зробіш? Не спаўеш, выкаціцца, не дай бог, з калыскі, грымнецца на зямлю. Ганна, шкадуючы малую, адно старалася спавіваць лёгка. Няхай усё ж будзе дачушцы трошкі вальней. Ну, не плач, не сумуй тут адна, я скоренька вярнуся скоренька акуратна затулела калыску полагам ад камароў ухапіла граблі і хутчэй падалася да пракосаў Ганна пераварочвала граблямі сена, а думкі душа яе былі ўсё каля дуба, каля дачушки. Ці не захацела яна есці, А можа мокрынькая, ці не кусаюць яе камары, Пставала грэбці і пільна ўслухоўвалася, ці не чуваць дзіцячага плачу. Але плачу не было, чыркалі адно косы наводдаль, да звенела, стрыкала балотная драбнота. А ўсё ж трывала неспакойня доўга. Уткнуўшы канец грабель у балота, подбегам падвалася зноў да дубка. У калысцы было ціха. Верачка спала. Адно некалькі камаракаў зашылася пад полах, адзін пачырванелы ўжо сядзеў на шчочцы у малой. Ганна цагнала забіла камарка, выгнала іншых і супакоеная пабегла да грабель. И так было увесь день. Ганна то шастала сеном, то знов бегла к дубку, меняла, сушила пяленку, давала малой грудей, гушкала, супакоювала и прысынала. А старый глушак, бачачи гэтае бясконцае беганне, раптам зазлаваў і прасіпеў з папрокам. «Ну што ты это ўсё бегаеш туды? Ляжыць, сіня, хай ляжыць!» не зробіцца ёй нічога. Нарабілася, набегалася за дзень так, што ўвечары, даючы грудзей малой Ганна, каб хацела, не магла б стаяць. Сядзела, прытуліўшыся да дубка, і ўсё ж у зморы гэтай тлела жыла пяшчота і радасць. І ціха, санліва, лагодна вяла яна, Люли, люли, Верочка, люли, маленькая. Вечером на болоте то там, то тут пачалі збірацца кубкі. Дробныя, большыя мужчынскія жаночыя змешаныя. Ля калёс, каля вогнішчаў пад якім-небудзь дубком. Некалькі жанок сышлося да агеньчыка, да якога коркшылася дзятліха. Пачалося з таго, што па дарозе аднекуль забегла цётка сарока. Яна і прывабіла да дзятлішанага агеньчыка цікавасць. Не прайшло і некалькі хвілін, як каля дзятліхі, што варыла картоплю ў казане, расстрыквалі з сарокую ўжо нібыта ігнаціка, чарнушкава мачыха, дзятлікава нявестка, маня і яшчэ некалькі суседак. Захопленыя гамонкую жанкі не зважалі на малога дзятліхі на валодзьку. Тым больш, што гаспадара Васіля ля агню не было, ён недзе паіў каня. Нібыта ігнаціха пры спачувальным маўчанні жанок прамовіла, што можа яшчэ нічога такога і не будзе, што можа страхі тыя людскія, гэта ўсё пустое, ўсё, хто там быў пры агні, зразумелі, аб чым яна казала. Дзятліха ахвотна падтрымала яе. Добра было б, каб пустое было, каб адумаліся і адступіліся. А тётка сарука нібы чакала гэтага, рынулася адразу ў бойку. А яны не адступяцца, не адступяцца і не думайце. І яна ўпэўнена напрарочыла. От толькі вернемся ў хаты і пабачыце, пачуеце, як дома пераначуеце. Ну, пэўня, што не адступяцца так. Разважліва згадзілася з цёткай сарокай Васілёва маці. Куліна, Ганніна мачыха раптам нецярпліва адрэзала: Няма дурных. Е ці няма, а толькі ж так не кончыцца. Не для таго гаворана, што б кінуць сняворана, адгукнулася цётка сарока. Акуліна аж гарэла, это ж дадумаліся, аддай сваё ўсё. Усё, што нажываў век мазалём сваім аддай чорту лысаму а сам, астанься як ні з чым, як усё адно голы. Коніку, кароўку, воз, усё аддай, падтрымала нібыта ігнаціха. Зямлю аддай, насенне сваё, аддай, Усё аддай, Усё, што з дня на дзень набываў, а гора ў жывучы. Ад бацькі, ад маткі, што асталося, дадала сваю долю Васілёва жонка Маня, што карміла з грудзей малое. Дзе это відана? кіпела ганне на мачыха хіба ўсё сялог як адна сям'я была дзе ж гэта відана як усе як адзін тут і вся сям'я грызесься вечна брат брата за горла дзяры а то кепш чужым мірну жыць эй гэта ж смех дай годзе а ўсё-ткі не адступяцца не так завязалі што добрай так сказалі ждут толькі час чтоб павесці ў калгас сумавала цётка сарока або не дажджуцца, казала куліна. А отже у алешніках тым часам жывуць неяк. Адгукнуўся дзед дзяніс, які дасюль нібы і не слухаў нічога, сушыў адно лапці і анучы. Жывуць. Не дай Бог жыць, каму так, адгукнулася цётка сарока. Дзед перавярнуў анучу, падблізіў зноў к агню і прамовіў спакойна. Жывуць тым часам. <laughs> не паели адзін аднаго. А жняярку прывезлі, ускочыў гаворку малы володька, радуючы, што ведае такую навіну. Слыхалі, С... жняярку нам прывезлі. Володька здзівіўся, ніхто на яго навіну нават не абазваўся ні словам нібы не чулі, нават дзед. Лешнікі то яшчэ вілами па вадзе пісана. Пажывем, пабачым, по-людску поживем, не по собачьи, сказал дед Дянис. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.